ระชังเสเสนังสะพันพุงนรินทางปริตานุภาโวยสทาระเกตุยอีปริตวานเมตังสเมตอนตาทานตอนอวิอิตจิตตอนปริตอนพานันตุก สัพเพสาเมจรูเปปิริสิตประตเตจันตริเควิมออนิี้ีเปรเทจสาเมตรวนะกหาเอเกหะวัดอุมอิเกตเตอุมมาจายันตุเทวาจระสระวิสเมยักขคันทัปปนะอ คาติท่านทายสันติเกยังมุนิวรวาจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวัสตาโรอะยัมพะทันตานธรรมสวัสตาโรอะยัมพะตันตานธรรมสวัสตาโร อะยามพาทานตอนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต รนังกาจามิทุติยามปิสังขังสารนังกาจามิตติยามปิพุทธังสารนังกาจามิตติยามปิธรรมังสารนังกา จามิตาติยามปิสังฆังสารนังกาชามิโยจากุมาโมหมลาปะกาโทสามังวะปูโทสุกะโตวิมุน มาลานสปาชาวินิโมจยันโตปาเปติเคมังชนาตังวินัยยังบุตังวลันตังติลสานามามิโลกาชนาทันจะวินายตันจะตันเต ชสาเตชยาเิติโหตุสัพพันตลายาจวินาสเมนตุธรรมโมโยวิยาตาสสาตุตาเสนทิโลปัสสวิตุทิมาคังมิยานิโกนัมมัตราตตาลิสาตาลวโหสันติกโล สัมกันเตจะสาเตจะยาสีติโหตุสัพพันตรายาจะวินานสเมนตุสัตมาเชนาสุกตานุโกโยโลปัสสปาปุงกิเลสเจตาสันตัวสยังสันตินิโยสโกจะสวาคาตธรรมังมิ ตะโกนติสังทางวลันตังเทระสานามามิปวดทานุปวดทันสมเตระเทติงตันเตจะสาเตจะยาเตติโหตุสัพพันตลายาจวินาสเปนโตนโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเรติโน อุตมธรรมายสัตวาคาตาเสวเตนิทานโมสังกาชาปิวิสุทธเสียลาเทติโนนโมโอมาติยานา ลัตนาตยาสัสาทุกังนโมโอมตาตีตาสตาสวาตุตยาสปินโม กาลาปภาเวนวิกาจันตุปัสสวานโม กาลานุภาเวนสุวันตุสาปทานโม กาลาสเตเทนวิธิมิโอมิเต เอวเมสุตังเอตังสมยังปัตวาภาลานาทิยังวิหารติสิปัสนเนมิปทายตราสละโคปัสวาปัญจวาสิเยปีคูอามันเตสิทเวเมปิกเวอ ปฏิเตนะนะเสวิตาพาโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโรโยตัมโมโตตุจนิโกะอนาริโยอนาตสันวิโตโยจายังอาตกิลมาธานุโยโพตุโคอนาริโย ยะปิญญายะสัมโวตายะนิพพานายะสังวาสติกตมาจนะสัพพิกเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมปุทธาจาปุกรณียานกรณีอุปสมายะปิญญายะสัมโวตายะนิพพานายะสังวาส สังวิโอมาโกไสยทิสังสัมมาทิปิสัมมาสังตาโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมา ติสัมมาสมาธิอายังโคทาปิกเวมัสสิมาปฏิปทาตถาเตนะปิสัมพุทธาจาภุกรณียานกรณียอุปสมายา สัมโพธายนิพานายสังวาสติสังโฆปนาปินเวทุกขังอริยสัจจังชาติสิทุกขาจลังตุตามรณา ปิโตสันโตสัปริเยวะทุกขโทมนานุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิวิปโยโคตุโคยามปิจัม ตัมปิตุขันสัมปิเตนะปันตุปาทานาทันตาตุงขาอิจังโคปนาปิตเวตัวปัสมุทโยอริยสัจจังยายังตันนาปโนภวิกานันติลาตตาาตาตัตตาตตาปินันติเนสยติสังกามตัน ยสัจจังโยตัสสะเอวตันนายะเตตุยราคมิโลโทจามุติสัพโตโมติอนาลโยอิทังโกปนาทิทเวตัวปนิโรธรรมิเอมติปทาอริยสัจจังยเมวะอริโยอัตังวิโกมา สยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโตสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งทุกขัง ริยสัจจันติเมพิทเวบุเปสุเตสุธรรมเมสุจาภูมุตปาทิยานัง อุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวชาอุตปาทิอาโลโก อุตปาทิตังโกปนิทังตุทังอริยสัจจัง ติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิอานังอิปัญญาอุตปาทิเวชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิสังโกปิตังสุขังอริยาสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเต เตสุจัตอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญา อุตปาทิเวชา ติอาโลโกอุตปาทิอังทุกขสมุทโยอริยตาจันติเมตเวปุเปอนานุตุเตตุธรรมเมตุจาภูมุตปาทิญานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโบปนิทังทุกขสมุทโยอริยตาจังปะ าตาพันติเมพิกเวอนานุสุเตสุธรมเมสุจาคุมุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติสังโกปณิตังโกกัสสุตโยอริยสัจ จังปะยีนันติเมปิขเวผูกเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากภูมิอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิทางตัวกันโนโวอริยสัจจันติเมปิขเวผูกเพอนันโนสุเตสุธรรมเม สัพพุอุตปาทิยานัง อุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวชฌาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโกปนิตังโกปนิโลโกอริยสัจจังสัจจิกาตัปปันติเมพิขเวภูเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจาภูอุตปาทิยานัง อุตปาทิปัญญาอุตปา ทิเวชชาอุตปาทิอาโลโกสปาทิตังโภปนิทังสุปนิโลตัวอริยสัจจังสัจจิกตันติเม โอเพอนานุสุเตสุตัมเมสุจาคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโยโกอุตปาทิยังกุกัญโยนตา วิธีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิสเวอุเปอนันุสุเตสุธรรมเมสุจาภูมุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิจิจาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโกปฏิทังทุกนิโรธตานิมิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปพันติเม โอเปอันนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิอานังอิปัญญาอุตปาทิเวชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโกปณิตังโกปณิโรตังาทิมีปฏิปทาอริยสัจจังปาวิสันติเมปิขเวน อนันุตุเตสุตัมเมสุจาภูมุตปาทิยานังมุตปา ติปัญญาอุตปาติเวชชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติอาวะปีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังวาทตากาลังยะธาภูตังยาณทัสสนังนาตุวิจุตังอโหติเนวตาวาังติกเวสเตียง โลเตสมาลเกสรามะเกสัสมาลรามนิยาตจายตเนวมนุสตายานุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโกเมปิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวังอิปริวาตัง สภาคาลังยะาภูตังญาณธาสนังสุวิสุตังอโวสิหาคาหัมพิตเวสเทวะเกโลเกสมาลเกสพรามเกสัจมณพรามนิยาปัจจายตเทวมนุนต ยะอนุสลรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโตปัจจัญญาสิงญาณันจะปนเมทัสนังอุตปาทิอภูปาเมวิปุติอายมันติมาจาตินาสิธาริมุนาปโวทิทปโวจะพะตวาอาสมนาปัญจวัคคียาติภูภะวะโตปาติตังอภินันทุกิมาสมิ จปนวายากรณนาสิงปัญญมาเนหายาสัมปโตโกนัญญาสวิรกังมีัมรังธรรมจากกุ้งอุสปาทิยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพังตังมิโลธธรรมังติปวะติเตจะพระกวตาธรรมจากเตปุมมาเทวาสัตมโนตาเวตุงเอตัมวัสวตา ภาลานติยังอิติปัตเนมิกตาเยอนุตตังธรรมจักตังโวัติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรมนาวาเกนติวาโลกัน ตมนตีภูมานังเทวานังสัตังสุตวาจาตุมหาลานิกาเทวาสัตมโนตาเวสุญญาตุมหาลาจิกานังเทวานังสัตัง วติงสาเทวาสาสมโนสาเวสุงสาวติงสานังเทวานังสาตังสุตวายามาเทวาสาสมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสาตังสุตวาอุทิตาเทวานั ตมตุสาเวทุมุริตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมานลติเทมาสัตมตุสาเวทุมิมานลตินังเทวานังสัตตังสุตวาปะระหิมิตวสวัรติเทวาสัตมตุสาเวทุมปะระหิมิตวสวัสตินังเทวานังสัตตังสุตวาป พระมกายิกาเทวาสัตมนุสาเวตุเอตามพระวต ภารานัิยังอิติปัตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักตังภวัติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาปรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติหเตนะคะเนนะเตนะโมเตนะยาวะรามโลกาสัน อาตุคันจิอายันจะตตสหัสทิโลกตาอุตังตามปิสัมปะตัมปิสัมปเวทิอาปมาโนโอลาโลอาโซโลเกปาตุระโหติยติสัมเมวะเทวานัง ทุภาวังอัตโกภะวาอุทานังอุทานเนตินัญญาสิวะตโพโคนทันโยอัญญาสิวะตโพโคนทันโยอินิทางอายาสมโพโคนทันญาสัญญาโคนทันโยตเววนามัง โหตินิอาเกวนนาจะพารานังปันติตานันจะเกวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังปรมุตปัจโลปเทสวาโสปุเพจกตาปุญญาสตสัมมาปณิติจเอตัมมัง ปัจจันจะสีบันจะวินโยจะสุเตกิโตปันจิตาจะยาวาจาเอตัมมังกัจโมตัมังมาตาปิตูปัจฐานังปูตทาลาสสังกโอนังราจกรรมันตาเอตัมมังกัจโมตัมัง จริยานจยาตตานันจะสังตโหอนวัชานิกรรมานิเอตัมมังพระบุญตมังอารติวิรติปาปามาจะปานาจะสัญโมสัพพมาโตจะทำรมเมตุเอตัมมังพระโมตมังอารโวจนิวาโตจะสันตุสีจะกตันยุตาตาเลนะธรรมะสสวนา ังเอตัมมังกัลโมตมังโนมัจจัตตาสมนานันจะทัสนางกาเลนะธรรมตาตัสสะเอตัมมังกัลโมตมังกโปนยัญจาริยศัสจานาศสนามีพาณาศาสิกิริยาจะเอตัมมังกัลโมตมัง าสโลกธรรมเมหิเจตังยาสนกรรมปฏิอโตกังวิรจังเกมังเอตัมมังสระบุญตมังเอตาติสานิตตวานัสสัพังเอเตนะสันเจนะตุวาติโหตุขยังวิลาคังธรรมตังปณีตังกัจจาจตาสักยมุยสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาติเกณฑิ ติธรรมรัตนังปณิตังเอเตนะตาเจนะตัวาปิโรตุยามโอตเตโตปริวัน สุจิมสมาธิมานันตติตัญญมาอุตมาธินาเตนะสมโนเวจติธรรมิรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุเยปุคลาอาตตตังปะสสะตาจัตตาริเอ นิยุคานิโอนติเต ทัพพินายาสุกตัสสาวกาเอเตตุตินานิปมาปลานิธรรมิสังเกรัตนังปณิสังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุเยตุปโยตามนาสาสาเนนนิคามิโนโคตนาสาสนามิเตปติปัตตังอมตังวิไลหรัตต มุทานิปุติงคุญจะมานาหิธรรมวิสังเกรัตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัรติโอสุขีนังกุลานังภวาสมิงเปกีนพีชาอวิรุ ติจาตตานิปันติติลายทายัมปณีโกริตังปิสังเถรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะตัวติโอเมตันจะสาปโลกัสมิมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทังอโทนจริยันจาสัมอาทังอเวลังอสปาตังติทันจะลังมิจินโนวาสยาโน วายาวทาสวิกตมิโตเอตังนายพรามเมตังวิหารังอิตมาอุเทเกนจานุปกรรมสิลวาทัสเนนสัมปันโนกาเมนวินัยเทตังนาหิตาตุขาปัสสยังปุณเอติเตอาติโลเกต โอสัจจังโตใจยังุนยาเทนะสัจเจนะคาหามิสัจเกริยามนุน อาวาจิตวาธรรมพลังสริตวาภูปเกจิเนสัจพรมวาสายกาจเกริยามกาสหังติมาสาอปัตนาสันติปาตาอวัญจนามาตาปิตาจนิคันตาชาทเวนะปฏิกรรมสหัสสเจมายหัมมาปัจจริโตติเกวัตเจติโกนัสสกเดตา ามิอุตตังปัตวาน สัจเจนเมสโมนาเทสเมสัจปาลมีติปิโสภะกวาลังสัมปาตัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูปุริสธรรมสารติสัตถาเทวมโลสานังพุทโตภะวาทิสวาตาโตภะวาตา สันทิติโกอาการิโกเอหิปาติโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโก วิญโยหีติทุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจาตาริปุริสยุคานิอาตาปุริสบุคลาเอตภะคะวะโตสาวก สังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยทักขินายโย อันญญลิสนานิโยอนุตลังโุนยาเถตังโลกัสสาติ เวปเสสนามาตุจาภูมันตาสติเมาโตสิเกจปินามาตุจาปปูตันตัมปิโน เวชะโพชนะมาตุนาตะกาสัตปาติโนนามาตุกะกุจันตาสมาลเสนาปมาติโนโอนากมนาสนามาตุะมุเรมาโตกาสปาสนามาตุเยตสาเทวมโนสานังยังนามาสันติโกตมังวิชาจารณสัมปันนังมานตัง วิชชาจรณสัมปันนางพุทธังวันตามะโพสมานันติยโตหังภกินิอริยาาชาติยาชาโตนาปิจานามิจันติจปานังเกวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคาปัสสะโพจังโกสติตังตาโตธรรมานังวิจโยตสาวิริยามติ ติตาสาธิโปจังกาจตถาปเรสมาตุเกตโบจังตาสตเตเตสัพพทาสินามุนินาสัมมตาคาตาปาวิตาภวินตา สังวัดตันติอปิญญายนิพานายตโพธิอาเอเตนะสัจวัตเจนะโสติเตโอตุสาปทาเอตัสมิงสัมเยนาโทโมคัลลานันจกาสปังวิลาเล อิสวะโพธังเกสาสเตจิเกจตังอภินันทิตวาโลกาบุเจมสุตังเเอเกนะสัจวะเจนะโตติเตโอสุสาปทาเอตสาธรรมราชาปิเกลันเยดาปิปิริโตจุนตาเตเรนะตันเยวะปนาเปตวานาสาตลังสัมโมทิตวาจะอาปาตา ตัมมาวุตาสานโต เอเตนะสัจวัเจนะโตติเตโหตุตับปยีนาเตจาภาทาตินนันนามิเมตินังมาคาตะตกิเลตาวะปาตาลุปาติธรรมเอเตนะสัจวะเจนะโตติเตโหตุตัพ ยันทุนนิเมตัง อวามังกลันเจโยจาพนาโพสกุณาสตาโตปาปาตะโอตุตุปินังการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิเมตัง อวามังกลันเจโยจาพนาโพสกุณาสตาโตปาปาตะโอตุตุปินังอตการตังธรรมานุภาเวนวินา สเมนตุยันตุนิเมตังอาวมังจะโยจาปนาโปสกุนาสสะตัวปาปะกะโวรุตุปินังอาการตังอุปาเวนวินาสเมนโตสักตะวาพุทธรัตนังโอสตัง อุตมังวลังหิตัง สานังพุทธเตเจนะโสตินานาจันตุปัตตวาสาเปทุขาวุปัสเมนสากัตวาธรรมรัตนางโอสทังอุตมังวลังปริลาวุปัสมนังเกนะโสตินานาจัมตุปัสวาสาเปปยาวุปัสเมนตุเตสากัตวาสังกรัตนัง วรังอาหุนายังปาหุนายังสัมปเตเจนะโสตินานาสังทุปันทวาสัพเพโลกาวุปัสเมนตุเตนะทิเมสรนังอัญญังกุโตเมสรนัง เอเตนะสัจวัตเตนะโอตุเตจยมังนาทิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเตนะโอตุเตจยมังกลังนาทิเมสรนังอัญญังโกเมสรนังวลังเอเตนะสัจวัตเตนะโอตุเตจยมังดัง นังโลกแกวเวจติวิสังอุทุรัตนังพุทธสมานาทิตาสมาโกนภวันตุแตยังเกณฑ์สิรัตนังโลกแกวเวจติวิวิทัง ธรรมาสมังนาติสาสมาโสติภวันตุแต่ยังเกณเจรัตนางโลกเกเวจติวิวิธังปุตุรัตนางธรรมาสมังนาติสาสมาโสติภาวันตุเตทิติทิติมาติเตโชจยติติมาเยติมาคุณาภริมิตปุญญา ตัพพันตลายนิวาลนาสมาตาสัพพะวะตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะวาติมสมาปุริจลาปนานุภาเวนะสิสยานุปยัญชนะนุภาเวนะอาตุตลาสตมังนุภาเวนะกัปพันตลังทิยานุภาเวนะเกตุมาลาน เวนะทัะปารมิตานุภาเวนะทัะอุปปารมิตานุภาเวนะทัะปลรมาตปาลมิตาภาเวนะเิรัตมาติปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสัมปานุภาเวนะเตจานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะยายธรรมานุ เวนะจตุลาทิติสหัสธรรมสันธานุภาเวนะวโลกุตรธรรมานุภาเวนะอาทัาติกมัคคานุภาเวนะอาตตสมาปัตติยานุภาเวนะจรพิญญานุภาเวนะจตุสัจยาณานุภาเวนะสัพพญานานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภา เมตตากรุณามุติตาอุเบตานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนาสยตระนานุภาเวนะปุญหังสัพพโลกโสอุปัสสวะทุกขโทมนัสตุปายาสาปินาสันตุสัพพัลสลายาปิวินาสันตุสัพพสังกัปปาตุยหังสมิจันตุติกายุตาม โกตุสัตวัสติเวนะสมังวิโกตุสัพพตาสตานะมาปัสวนาวิคังคามหาสมุตตาอาลัปตาเทวตาสตาตุเมอนุราคันตุโสอาทลาโตตุปิโตวิรุณโนพุทธตาเสร ตโกอินตาตาเปยยาดิปิกาตลัตตาตุกิตาวิรุณาพุทธสาสเนโรปาตุกิตาโหหิตาตาเปยยาติปิเตอาตลัตตาตุกิตาวิรุณาพุทธสาสเนโรปาตุกิตาโหหันตาตาเปยาน สัพโลกวิโมตโตสัพสันตาปวัติโตสัพเวรมาติกันโตนิพุโตจตุวังปวัสาปีติโยวิวาจันตุสัพโววินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยตุกีติกายุโกภวะพิวาทนาเกเ สังเววุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปาลาทุกขปัตตาเจตุขาปยาปัตตาเจปาลาโตกปัตตาเจโตกาวุตุ สัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปทานปุญญสัมปทานสัพเพเทวานุโมทานอุสัพ ปาติเตติยาทานังสทันตุตาทายติราราสันตุสาปทาภาวนาพิลาตาโอนตุกาจานตุเทวตาสตาสัพเพพุทธาภลาปันตาปัเจตานันจะยังพลังอลันตานันจะเทเจนลากสังปันตา มิสาปาโกปาหุงกหาสมาวิเนมิตาตาวุทันตังทีเมฆลังดัจเจนมาลังทานาติตามวิทินาติตวามุนินโตตันเตจะสาปวัตุเตจยมัง ติเดกมาพิโยติตาสาปลาติงโคลัมปนาละวะกมากรมาตาตยาขังขันติสุทันสิตวามุเอนโทจันเอจะราปวัตุเตชยมังนินาลาคิริงตะจวารังอธิมาตะพูตังทาวันกิจักกรรมสนีวัตุทาน เตามบุตรเตกวิตินาทิสวามุนินตัวตันเตจะสาภวตุเตจยมังสลามิหุ อิตตาสมาติอาสตตุสารุนันตังภาวันติโยจนะปะทังคุยมาลวันตังอิติปิตังกัตมโนจิตวามุนินโตตันเตจัสาปวัตุเตจยมังสลานิกตวานะกาสมุตลังอุวะคาปินียาจินจายาตุตวจนังจนะกายมาเดสันเตนะโสมวิทินา สิตวามุนินตัวตันเตจะสาโพวตุเตจยมังคลานิสัจจังวิหายมาติสัจจกวาตะเตตุงวาทาพิโรมิสมนังอติอันตพูตังปัญญาปฏิปัจริโตจิตวามุนินตัวตันเตจะสาโพวตุเตจยมังคลานินันโตปนันตพุทธังวิพุทธังม่เหิเตงบุ เตนะเตระพุจเตนะสมาปยันโตสเตสวิทินาจิตวามุนินโตตันเตจะสาภวะตุเตจยมังคลาดิปุงตาหเตติพุจเตนะตุตาตาตังตรมังวิตุติจุติเมติปตาพิธานัง กเทนวิธินาทิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจะยมังพลานิเอตาภิพุตตจะยมังพลาอาตตาทายโยวาจโนทินาทิเนสระเตมตันทีสวานเนกวิวิธานิสุปัสสวานิโมกังอุคังอภิธรรมายนโรปัญโยมหาคาลุนิโกนาโตอิตา ายตาปปานิลังโกเดตวาปารมีสัพพาปโตสามโพติโมตมังเทเตนะกาจวาเทนะโอสุเตชยมังกลังชยานโตโพธิยามูเรสัพยานังดันติวัตโนเอวังตวังวิจโยโหติยาติยมัง ทะเลอปราชิตปาลังเกติเตปรวิโภทะเลอภิเตเกสัพพุทธานังอาคัปัตโตปโมสติตุนักขัตตังสุมังคลังสุปาปาตังสุสุขันโลสุมาโหโตจะตุเยสังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจา ปะทาปินังปะทาปินังมโนกรรมังปริสิเตปะทาปินังปะทาปินานิกัตวานลพันตาเตปะทาปิเนปวะตุสัปมังกลานังคันตุจามปเทวตาสามปพุทธานุภาเวนโรดเทพวันถุเทพวันถุสาปมังกลา ตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตาโสติปวันตุเตวปมังคลังลาคันตุสัพเทวตาสัพพรมานุภาเวนะสตาโสติภาวันตุเตนะขัตตยากะปุร ยาป